สับคำพ้อง สามพันคำ ชุดที่สิบเก้าคำที่หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันเก้าร้อย pause หยุดอยู่ระยะหนึ่งขี้พึ่ง wax exact พอดีทีเดียว เปรี้ยว sour stranger คนแปลกหน้า เนื้อหา substance transparent โปร่งใส ไว้วางใจ trust disgust ทำให้สะอิดสะเอียน เงินเหรียญ dollar discover ค้นพบ การรบ battle association สมาคม หัวนม cream steam ไอน้ำ แนะนำ suggest threat ขู่เข็นของเล่น toy disappoint ผิดหวังพระราชวัง palace acid กรดหยด drop off ออกขาดโอกาส occasion northern ทางเหนือ ทหารเรือ navy memory ความทรงจำต่ำ low arrow ลูกธนูคู่ pair bear เปล่าเผ่า tribe upright ตั้งตรง มั่นคง steady variety ปลกออกไปไล่ chase grace ความนิ่มนวลหุ้นส่วน partner whatever อย่างไรก็ตาม แปลความ translate straight ตรงลดลง reduce juice น้ำผลไม้ เข้าไปข้างใน into argue โต้เถียง ออกคะแนนเสียง vote boast คุยโตโอ้อวดจำอวด crown drown กดคอให้จมน้ำตายทำลาย destroy employ จ้าง โครงร่าง framework stomach ท้องทำนอง tune tool เครื่องมือ ลายมือชื่อ signature shelter ที่กำบังซากปรักหักพัง ruin เพนเข็มหมุด มนุษย์ human fortune โชคชะตา ป่า forest establish ก่อตั้ง คันช่าง balance accordance ความเหมาะสม มีนาคม march art ศิลปะภาวะ condition criminal อาชญากรก้อน lump pump สูบน้ำแซงทำ pretend plain ราบ แจ้งให้ทราบ inform bomb ลูกระเบิด การเกิด birth universe จักรวาลต้องการ desire mind จิตความคิด opinion quarrel ทะเลาะโชคเคราะห์ luck product สินค้า ในทางอารักขา protective representative ผู้แทน ติดขัดอัดแน่น jam damp เปียกชื้น ทำให้สดชื่น refresh celebrate ฉลอง คลอง canal plan แผนการ สงสาร pity machinery เครื่องกลไก อยู่อาศัย lodge not ปมเงื่อนเลือนเลือน faint invent ประดิษฐ์การนึกคิด imagination formal ตามระเบียบ การเปรียบเทียบ comparison